Dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, post mjeseca Ramazana veličanstveni je ibadet. Stoga je neophodno da svaki musliman ovom ibadetu posveti maksimalnu pažnju. Kada je u pitanju Ramazanski post, ali i svaki drugi obavezni post, muslimanu je obaveza sljedeće. Donijeti nijet, odnosno nanijetiti još na večer da će se naredni dan Ramazana postiti. Dakle, namjera za post mora se donijeti u toku noći, prije nego li nastupi zora u danu koji će se postiti. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam rekao je onaj koji ne donese nijet noću, takvome nema posta. Stoga, kako se navodi u prethodnom hadisu, svaki vjernik dužan je u toku noći, odnosno prije nego li nastupi zora, da donese nijet za svaki dan posta, jer je svaki dan posta zaseban ibadet. Ibn Munzir, rahimehullahu ta'ala, rekao je, islamski učenjaci su složni u mišljenju da je potpun post onoga koji svaku noć donosi nijet, odluku za post u mjesecu Ramazanu i tako posti. Tokom ramazanskog posta svaki musliman obavezan je da se sustegne od svega što kvari post, i to u vremenu od pojave prave zore do zalaska sunca i sve to radi uzvišenog Allaha. Jer je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao dijela se vrednuju prema namjerama. Postupci i radnje koji utječu na ispravnost posta i koji se postač treba kloniti tokom Ramazana, Ramazanskog posta, jesu sljedeći prvo spolni odnos i ovo je najveći prijestup koji se može učiniti tokom posta i koji ukoliko se učini nosi sa sobom ogroman grijeh. Ukoliko ga počine musliman i muslimanka, obaveza im je da se pokaju uzvišenom Allahu i da se iskupe za taj prijestup kao što se navodi u hadisu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji je u ramazanskom danu imao odnos sa svojom suprugom naredio da u svrhu iskupa oslobodi roba, zatim, nakon što to nije mogao učiniti, naredio mu je da posti dva mjeseca uzastopno, pa kada ni to nije mogao učiniti, onda mu je naredio da nahrani 60 siromaha. Drugo čega se vjernik mora čuvati tokom mjeseca Ramazana jeste da svojevoljno namjerno izbacivanje sperme, odnosno ejakulacije, odnosno svega onoga što bi moglo dovesti do ovog čina, poput poljupca, zabavljanja, samozadovoljavanja i sl. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je u hadisi kuciju da vjernik tokom posta ostavlja svoju hranu, piće i svoje strasti samo zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Što se tiče muškarca, koji može kontrolirati i obuzdati svoje strasti, njemu nije zabranjen ni poljubac, ni zabavljanje sa svojom suprugom, niti sami ti postupci utječu na ispravnost njegovog posta. Aisha, radijallahu anha, supruga Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, rekla je, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, znao je tokom posta, dok je postio, poljubiti neku od svojih supruga i znao je zabavljati se sa svojom suprugom, ali je on od svih vas najviše mogao kontrolirati svoje strasti. Što se tiče poluciranja u snu, odnosno izlaska sperme u snu tokom dana, takav postupak ne kvari post, jer do njega nije došlo svojevoljno. Treće, čega se svaki musliman i svaka muslimanka trebaju čuvati tokom mjeseca Ramazana dok se posti tokom dana jeste svojevoljno konzumiranje hrane i pića. Tokom posta ostavlja se jelo i ostavlja se piće zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ thumma atimmu siyama ila al-layl. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, odnosno dok ne budete mogli razlikovati dan od noći. Od tada postite sve do ponovnog nastupa noći. Četvrto čega se treba čuvati svaki musliman i muslimanka dok poste jeste namjerno povraćanje. Allahov poslanik sallallahu alihi veseleme, rekao je, koga nadvlada povraćanje, takav ne mora napostiti taj dan, ali ko namjerno izazove povraćanje, on mora napostiti taj dan. Ibn al-Munzir, rahimehullahu ta'ala, rekao je, svi islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da namjerno povraćanje kvari post. Peto, o čemu moraju povesti računa svaki musliman i muslimanka dok poste jeste namjera. Odnosno, trebaju se čuvati odluke da će prekinuti post. Tako, ukoliko vjernik i vjernica čvrsto odluče tokom dana da će prekinuti post, u tom slučaju njihov post je pokvaren. Makar oni i ne posegnuli za hranom i pićem, jer je nijet odluka odluka namjera da će se postiti od zore do zalaska sunca prekinuta, a to je nijet namjera jedan od temelja ramazanskog posta. I Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao innamal amalu bin nijat, doista dijela se vrednuju prema namjerama. Šesto, čega nije moguće se sačuvati tokom ramazanskog posta, i ukoliko se to pojavi kod žena muslimanki, njihov post biva pokvaren. Dakle, ono što utiče na ispravnost posta i na njegovu pokvarenost jeste nastupanje menstrualnog ili postporođajnog ciklusa. Dakle, nastupanje ili menstruacije ili nakon poroda izlaska određene krvi iz žene porodilje. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao je kada žena dobije menstruaciju, tada ona ne klanja i ne posti. Vjernik i vjernica tokom ramazanskog posta moraju se čuvati svega prethodno spomenutog i voditi računa o tome da bilo šta od spomenutog ne učine svojevoljno, namjerno, ukoliko nešto od spomenutog oni učine iz zaborava, iz neznanja, ili prisile, to neće utjecati na ispravnost njihovog posta i tada, ukoliko se nešto od spomenutog desi dok poste, samo trebaju nastaviti sa svojim postom. Jer je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme rekao ko zaboravi da je postač, pa jede i pije, neka nastavi sa svojim postom, toga je Allah nahranio i napojio. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će slušati, a zatim slijediti ono što je najbolje.